нешто кое што сум го барем изчекувал, барало моето срце долги 20 кусор години. од како сум поверувал. И знаете, богатството кога се траже никогаш не е на површина, многу ретко, значи треба длабоко да се копа, треба длабоко да се истражува. И да ви кажам нешто искрено. Ние веруваме дека Исус е наш пријател. Амин. Да? Да. И он дава една интересна изјава, веќе не сте мои слуги, вие сте мои пријатели. Така е. Е сега да ве прашам нешто. Ако јас сум пријател со некого, добар пријател, дали мојот добар пријател ќе крие тајна од мене? Може. Нема? Нема. Размислувај. Значи оваа вечер нешто што сакам да направаме да ве поттикнам да размислувате критички да барате и да истражувате. Значи, сето оно што јас ќе го кажам, можете да го заборавите, да го фрлете надвор, да речете ово ништо не треде. ама сакам да ве потикнам да истражувате. Бидејќи Исус вика вака, а, нема да читам многу за да не одзимам многу време, може некој кој што добро се снаваѓа исто така да го замолам да чита. Ако се јавате времето кога Бог ја уништи Содом и Гомора. Да. Што што се случуваше претходно? Бог доаѓа кај Аврам и се пазаре со Аврам. Аврам се пазаре со Бога. Ама Бог му вика, како јас можам да крием од мојот пријател Аврам, што е оно што сум одлучил да го направам. Ако се секјавате на Ное, истиот пример. Вика, Ној беше праведен во очите на Бога и Бог одлучи на, на неговата, на основа на неговата праведност да му каже која е намерата, дека неговата намера е да го униште светот. Која е Божјата намера? Евангелие по Јован, значи ќе ви давам само еден мал увод во сето тоа. Исус во Евангелие, во Евангелие по Јован вика нешто ново интересно вика кога ќе дојде светиот дух. Не, видите, не сме обрнувале многу внимание кога ги читаме работите. И дури после 100 200 пат како не, нешто да те швртне глава и ти си викаш како јас ово до сега не сум го забележал. Исус вика вака, ќе дојде светиот дух, ќе ве воведе во секоја вистина така и во продолжение шо вика? ме се што сум ќе ви навести за нештата кои што треба да дојдат. Ќе ви навести за нештата. Значи Бог сака да ни открие иднената. Она што треба да се случи и она што ќе се случи. И јас често пат викам вака, Бог ќе употреба по човекот. Човекот има проблем у комуникацијата со Бога. Бог никогаш нема проблем со комуникацијата. Ние луѓето имаме проблем како да комуницираме. И дали јасно, дали јасно комуницираме. Значи во тоа е уникатноста на, на верата во христијанството дека Бог е упот, употреба по човекот и не бара. Еремија 29 глава 11 до 13 се вика ако ме бараш, вика јас имам план, да ви кажам јас кога го читам тај текст, малку ми е чуден, зошто ми е чуден, затоа што како редоследот изгледа сосема свртен, обрнат наопаку. Вика, имам план за иднина и за надеж. А на крајот вика, ако ме бараш со сето срце. Нема иднина и надеж ако прво не го бараш. Значи вика, ако ме бараш со сето свое срце. Внимавајте, значи деталите се многу важни, самиот контекст е доста битен. Не вика ако ме бараш со сиот свој разум. Знаете, интелектот, памета, не е секогаш најважна у однос на врската со Бог. Не е секогаш најважна, бидејќи верата у Бог е откровение кое што Бог ни го дава. Не колку сум јас паметен. Јас може да бидам супер паметен, да имам милиони бизнеси, ама да не си доволно паметен за да можеш да го разбереш Божјиот глас и да го слушнеш. Ако ние веруваме дека Бог е ист вчера, денеска и утре, Значи Бог е и секогаш. Ако Бог е зборил во минатото, зошто да Бог не може да зборува во сегашноста? Знаете, ние луѓето сме многу чудни существа, ќе се сетете во Стариот Завет кога ние Бог а, а, очекуваме кога ќе дојдеме на служба да Бог не зборува само преку пастора, да зборува преку некој гостин или преку некој луѓе. Библијата вика дека најважна е врската со Бог, твојата индивидуална врска со Бог. Амин. Дека како што Бог може да зборува на ангел, на сине Бог може да зборува тука на секој. Ама колку си ти или јас спремни да го слушаме сето тоа? Дали Исус ти е добар пријател, најдобар пријател или, или полупријател? Значи мора да се обрне внимание на сето тоа. Сеќавате се на случката кога народот се бунтуваше против Мојси и вика и ние сакаме да го слушнеме Бог. И Бог и на нас нека не зборува. Мојси рече, дојдите, еве, и Бог почна да зборува преку грамотевици, преку, преку а, гласни звуци, они викат, не, не, не, не, не, не. Страшно е, не ни треба, Бог на тебе нека ти зборува, па ти на нас ќе ни кажеш. Значи, ние луѓето имаме таа тенденција да слушаме што друг ќе ни каже а многу малку време одвојуваме за да го имаме тоа вистинско, тивко, мирно време со Бог. Бидејќи тоа е многу важно и зошто е важно. Само мал дел ќе начнам и втори дел сакам да ви спомнам нешто за доаѓањето на, на, на Исус. И знаете, кога се спомне самата тема доаѓањето на Исус, прво нешто што ви доаѓа на памет? Слободно. На кој шо му доаѓа? Облаци од небото. Облаци од небото Никој не знае. Никој не знае кога ќе дојде така. Дали тоа го зборува Божјиот збор? Дека никој не знае. Што е оно кое што Исус сака да окаже? Кога вика никој не го знае денот и времето, освен мојот Отец небесен. Размислувајте. Размислувајте, после ќе имаме малце време, значи таа тема за која што Втората тема за која што сакам малку да е начал, значи тоа е како еден вид серија. Ама јас ќе се потрудам да ви ги сумирам на кратко за да размислувате, па ќе кажам критички. Ќе ви дадам само уште еден пример. Тука, тук има така постара генерација, малци од мене, ама најверојатно се сеќават имаше една англиска, една англиска серија хумористична Монти Пайтон Кој од Англија? Не <laughs> од Англија. Значи, можеш да програм, не? <laughs> значи, не знам од вас кои се сеќавате, доколку сте ја гледале Монти Пайтон, да, да. англиски хумор и кога го гледате вие си викате ти шо се? Ово не е хумор. Не е смешно. Зошто не е смешно? Не го разбираме. Не го разбираме. Ако ги гледате К15, Зошто ги разбират? не ги разбират како? А? Англичаните не ги Зошто не ги разбирате? Уствари, зошто ги разбираме овие вторите? Затоа што работите, работите се секогаш поврзани со општествените случувања, економските случувања, политиката во самата држава. И, и се се сведува на тоа. Е сега, малце да ви ја растресам верата. Како можете да го разберете, да го разбереме Божиот збор со овај македонски менталитет, мајце. Станува збор за источна книга, која што е напишана на истокот. Станува збор за книга која што е пишувана за одредена култура, за одредена нација, за одредени обичаи, светкување на празници и други работи. Значи, Ако не направиме една промена на брзините у нашиот мајнцет, у нашиот мозок, тешко е да се развее. Ние можеме претежно да гледаме на, на Божиот зборот тај западњачки мајнцет, онова што речеме некои си популярни теолози на некој начин ни го сервират. Ама Божиот збор е Израел центричен. За Израел за Исус, за празниците, за еврејската нација и с други работи. Значи, поетата ми е да ве потикнам да размислувате у тај правец. Да размислувате у тај правец. Шо е она што не спречува да имаме време со Бог? Бидејќи тоа е најважното нешто. Сите ние имаме различни изговори. <laughs> Брзаме, сите зафатени, ова, она, кој вам, кој таму, ама дали е вредно? Бидејќи времето со Бог е време за учење. Знаете зошто тоа го викам? Затоа што тоа време кога ние го минуваме со Бога, кога го читаме Божиот збор, кога го студираме, кога се молиме на Бог, тоа е момент кога Бог одговара на нашите прашања кои што ние ги имаме, у нашиот ум и си ги поставуваме. Зошто ова Господе, зошто она, зошто ваму, зошто таму. Бог не може да ти одговори кога ти си зафатен цело време или кога брзаш. Значи, зошто тоа тивко време, времето на само со Бог е важно. И не е лесно, бидејќи тоа е еден вид дисциплина. А дисциплината сите знаеме дека е тешка. А јас се дисциплинираме секој сабајле да стануваме уште сипо. Мене ми е тешко ајде да се дисциплинираме секој ден да трчеме по 5 километра. Тешко, тешко е. Ама дисциплината е патот кон побожност. Без дисциплина нема побожност. Нема побожност. Значи, гледам да, да трчам преку некои работи тука за да ги кажам. А, ако може да си ги запишувате супер, ама ако имате добра меморија, уште по-супер. Значи, размислувај. Снима се. Значи, Бог не повикува да, да можеме да, да бидеме у Негово присутство и да медитираме. Може би медитацијата за некој од вас има погрешна конотација, затоа што обично се спомнува во тај источнячки жаргон, ама во источњачкиот жаргон медитација е мозоко празен да ти биде, умот празен. Да видиш празен и да лепдеш горе. Но во христијанството медитацијата значи да го исполнуваш твој ум со Бог, да размислуваш со Бог постојано, Божите зборови, Божјото писмо. Што е оно што Бог сака да ми каже. Значи се поставува прашањето за секој ден од нас, за секој, вклучувајќи ми мене, колку е силна твојта, нашата, мојта врска со Бога. Колку е силна. У овоа време на, на, на хаос, на стрес, на прзање, оваа урбана джунгла во која што живееме. Може би тука штипе малци и по така, агале, агале што Скопје е хаос. Сите трчат, сите брзат. И сакаме Бог да ни зборува. Епа нема тешко да зборува. Ако си многу зафатен, тешко. А не си во на мобилен. Да. Како како ние ќе како у целата таа гужва, у, у сите тие фреквенции кои што летат у у воздуху, атмосферата, како ние ќе препознаеме кој е Божјата фреквенција? Бог зборува, да, ама и ѓаволот зборува. Како јас ќе знам кој е од кој? Штијам фреквенција. Значи, треба да бидеме наштимани со таа Божја фреквенција, осетливи на Божјиот глас. Како јас ќе знам у, цел, у, у, у цели овај хаос? Јас често пати викам, кога имале прилика не три дена очари, тридимензионални, туку 10 димензионални, 15 димензионални, не знам во која димензија е Бог. Да можеме да ги носиме и да видиме се што се случува околу нас. И тоа ќе биде многу интересно. Да. Тоа ќе биде многу интересно. Да видиме што се какви не небески суштества, ангели, демони, живеат и се вртат околу нас. Павле вика, нашата борба не е против тело, против тело и крв Значи стихот кој што беше во Јован нели што го беше спомнал вика дека ќе ви ги навести ќе навести за нештата кои што треба да дојдат, кои што треба да се случат. Како ќе знаеш што ќе се случи, кога ќе се случи, значи да не идеме во одредени крајности. Бидејќи јас верувам дека Бог зборува и дека Бог сака да биде пријател со нас, Бог сака да го заштити својот народ, ама ако ние не сме во контакт, не сме со врска со Бог, како ќе можеме да слушаме? Јован 10 глава 27 стих вика Моите овци го слушаат мојот глас. Ама вика, не вика само го слушаат мојот глас, туку вика и идат по мене. И ме следат. Знаете, се постава едно интересно прашање. Е, мене ми е доста умилен тај стих во Стариот Завет кој што мојот народ умира. Зошто умира? Умира од незнаење. Умира од незнаење. Ако ние како христијани, како верници го познаваме, го истражуваме, го студираме Божјиот збор, нема да умреш толку лесно. Значи, не станува тука збор само за физичка, значи станува збор и за духовна смрт. Исус ни дава до да знаење дека колку и да се трудиме да правиме некои работи, дека без Него не можеме ништо да направиме. А... Значи, тивкото време ни е потребно за да можеме да, го, да ги елиминираме тие гласови, тие различни фреквенции кои што се во атмосферата, кои што се околу нас. За да можеме да ги филтрираме и да можеме да се да се закачиме на, на таа вистинска врска со Бога. Ние не сме ни свесни, самите не сме свесни колку сме зависни од тие погрешни фреквенции, од тие погрешни гласови. Тоа е наша, а јас би рекол македонска култура, кога си одеме дома и бак телевизорот го штракнеме и нека нека буче, нека брче, нека зборе нешто, само да ми зборе, нека брче. Мислам тоа е тај наш менталитет. Ама ние не сме свесни колку сме зависни од, од тај звук да слушаме нешто, да слушаме, нека се вртеш. Радио нека свире, песни, турбо, фолк, тралала, се и што. Не сме свесни дека ѓавол стари има монопол, ги има монополизирано сите тие фреквенции. Голем дел од фреквенциите. И го монополизирал самото брзање. Зафатеност. Најголемото оправдување на човекот денеска е немам време. Немам време, за сум. Што си за патен? Ја често пати викам, не знам колку бизнеси вртеме ние па да сме толку зафатени. Е сега нешто ќе ви спомнам кое што сакам длабоко да размислите кога ќе си идете дома. Како е можно? Како е можно? Значи, размислувајте. Да целата религиозна структура во времето на раѓањето на Исус. Го промаше неговото доаѓање. Има пророштва, има информации, знаја каде треба да се роде, знаја шо, како одредени работи да се случуват, како е возможно да целата религиозна структура го промаши доаѓањето на најочекуваниот човек у историјата. У историјата на Израел. Како е можно? Мислите дека нема да биде исто и, и, и сега во денешно време кога Исус ќе дојде по втор пат? Мислите дека ќе биде поразлично? Кој го познае? старецот Симеон, мојо имења, и пророчицата Ана. Зошо? Божиот збор вика, бидејќи Светиот Дух беше на него. Сите го промашија, сите цела цела структура религиозна. Само вика старецот и пророчицата вика кој што секојдневно служише во храмот. Ама зошо? Бидејќи Светиот Дух беше над него. не зависи, пак ќе спомнам, не зависи од интелектуалноста на, на, на човекот. Од тоа колку знае од Библијата, колку знае од Божиот збор, колку книги има прочитано, колку има исчитано. Зависи од присуството на Божиот дух, на откровението на Божиот дух кој што му го дава на човекот. А откровението и Божиото присуство зависи од врската со Бог. Каква е твојата врска со Бог? Поради таа причина викам е доста важно. Најважно. Мојата лична врска со Бог, бидејќи Бог зборува такви моменти. Симеон викаше, Господи, сега го слободува својот слуга, зашто моите очи го видува твоето спасение. Истото ќе биде и на доаѓањето, на второто доаѓање, кога Христос ќе дојде. Заедните ќе си продолжат со служби, ќе си продолжат со писмото, додека дел од нив ќе бидат вознесени, ќе бидат правнати. Сакам да се навратам на нешто многу интересно. Преска го зборувавме на, на врска со Христото доаѓање, некои од вас беа спомнале дека читаме во Евангелијата, дел кај пророците, а, мислам дека зборува Амос за тоа, Исаија зборува за Господовиот ден, вика, Нели? Дигнете ги вашите глави, дигнете ги вашите глави. Зошо? Зошо го спомнува тоа? Подигнете ги вашите глави, бидејќи вашето спасение е близо. Нели, Исус вика, да, како што видовте, нели, дека јас се вознесувам, така исто и ќе дојде. Е сега ќе ви спомнам нешто интересно. Создавањето. Вика Бог ги создаде сонцето, месечината и звездите. Зошто ги создаде? Ајде да прочитам. Ангел може да прочиташ? За светло. За светло? За светло. Да. Имаше светлина и пред тоа. И пред тоа имаше светлина, без сонцето. Да. И без месечината. Која е целта? Поради која е причина? А? Да разграничи ден од ноги вика да бидат знаци, да бидат знаци и да бидат сигнали. Знаете што е сигнал? Е, е, некој кој ви сигнализира. Небесните созданија се еден голем билборд, огромен билборд за верните. Како Бог го навести? Како Бог го навести доаѓањето на Месијата? Сеќавате? Да. Со звездата. Со звездата. Како можеше целата религиозна структура да промаши, а тројцата мудрици од далечниот исток да следат едно старо пророштво 2000 години? Те следат звездата. Значи, Бог ги создава небото, месечината и звездите за да бидат знаци, сигнали за времењата и за сезоните. Знаете кој е зборот за сезона? кога се спомне сезона, на што не алудира? Пролет, лето, есен, зима, да? Ама не е. Не е. Јас кога почнам да го читам и мене као нешто да ме швртна по глава. Знаете, кога читате некои работи, кога дојдете до некое спознание, до некој откровение, ко некоја завеса, ко некоја перде да ви се тргне од очите. И гледате на работите од сосема едно ново светло, од сосема една нова перспектива. Сезоните е употребен збор бидејќи е на еврејски мое, моедин, што значи фестивали. Кога Бог ги дава заповедите на евреите за седомте празници, Бог вика ова ќе бидат мои празници. Тоа не се еврејски празници, тоа се Божи празници. Е сега, нешто многу интересно, пак ќе ви кажам да размислувате. Кога Христос дојде, кога Месијата се роди, се до неговата смрт, бидејќи треба да гледаме вака на работи. А, подсетите ме сега зова, да не заборавам, бидејќи мора да се вратам два чекора назад. <laughs> значи, зошто мора да се вратиме на тај еврејски календар? Бидејќи ние гледаме дека има имаме грегоријански, имаме а, Јулијански, ама ние гледаме дека и двата се горе-долу неправилни. Бидејќи, во суштина еврејскиот календар е 29 и пол дена секој месец. Како вика на создавањето? Вика и би вечер, и би утро, ден први. Значи, во еврејската култура, во еврејската во, во еврејскиот соживот денот почнува од вечер, не почнува од сабајот. Така да полната месечина, полната месечина е доста важна во еврејската култура. Сите, голем дел од празни, мислам околу 5 или 6 од празниците се паѓат на полна месечина. Зошто тоа е важно, еко многу е важно. У продолжетот ќе ви кажам зошто. И кога гледаме зошто викаме дека ќе бидат како сигнали, како еден голем билбор. бидејќи е важно Исус вика, небото ќе потем, а, месечината ќе прокравари, сонцето ќе потем. И вика, тогаш ќе биде денот Господов. Денот Господов. Значи, може? Може. Значи 13 стих од втората глава вика и настапи вечер и настана утро трет ден. Потоа Бог рече, нека се појават светила на небескиот свод, за да го делат денот од ногта, за да видат знаци и за времињата, и за деновите, и за годините. И нека бидат тие светилници на небескиот свод, за да ја осветлуваат земјата. И стана так, Бог создаде две големи светила, поголемото светило да управува со денот, а помалото светило да управува со ногта ги создаде и звездите и ги постави Бог на небескиот свод да ја осветлуваат земјата и да управуваат со денот и ноќта и да ја светлината од темнината. И Бог види дека тоа е добро и настапи вечер и настапи утро четврти ден. Значи знаци на небесата и Јовел истото го зборува. Немајте, не можеме ние да кажеме дека одреден дел од пророштвата се исполнили и не чекат повторно исполнување. Има голем дел од пророштвата за кои што Божјиот збор зборува кои што се делумно исполнети. А има некои кои што се исполнети, ама чекат повторно исполнување. Така да многу е тешко. Многу е тешко да кажеме еве само тоа е исполнето и готово нема да се повтори. Ние често пати знаеме и сме слушале дека историјата се повторува. Историјата се повторува зошто бидејќи Божите циклуси исто така се повторуваат. Ние кога гледаме Божиот циклус на работа, во Божиот збор гледаме дека а, Бог ги благословува луѓето, ги наградува, луѓето грешат, го заборават Бога, паѓат во греф, нели, па Бог ги казнува, па се каат, па повторно после Бог им простува, па па ги благословува. Гледаме постојан циклус. Циклус, циклус, циклус, циклус. Бог е математичар. Не го заборавајте тоа. Кај Бог нема план Б. Е, знаеш што? План А го утнаме и сега план Б. Кај нас луѓето има план Б, кај Бог нема план Б. Бог она што го одредил и што го испланирал, се исполнува. Значи, завршивме на кај а, двата чекори назад, двата чекори напред, кај бе? е фестивалите. Фала што ми спомна. Кои се еврејските празници, значи вака, седмите празника, кои што се важни, да не забораваме, да не губиме од предвид. Бог, Израел, еврејска нација, еврејски народ кој што е избран, љубимци Божи, доваѓа еден Месија кои што се раѓа кај нас македонците, Исус е македонец, не ли? Значи Исус е евреј, долага во одредена култура, во одредена нација. Зошо? За да исполне некои работи. За да некои работи, бидејќи Божите ветувања се да и амин. И ние гледаме. Еврејските празници се поделени на пролетни и на есенски. Колку од празниците Исус исполни на неговото прво доаѓање? Имате представа нешто? Четири, јас мислам од седум. Ангел мисли четири, сложувате ли се? Пастор ви пазите што така. Библиски <laughs> пише. на мене не ми, јас се сложувам со него. <laughs> значи, Исус исполнува четири празници. Четири празници. Значи, размислувај. Четири празници. Бог е ист, вчера, денеска и утре. Бог не се менува. Ако Бог е исполнил четири празници, која е веројатноста на неговото второ доаѓање? Бог не ги исполнил и останатите три. Која е веројатност? Апсолутно. Бог ги исполнил. На неговото прво доаѓање Бог ги исполнува. Кој? Па, Пасхата. Пасхата. Правите плодови, воскресението. Да uh, unleavened bread uh, без без без квасни оле. Пентекос. Што е наредно? Трубата. Трубата. Зошто трубата? Доваѓањето, верувањето. Што неговото доваѓање. Е, така. Е, сега. Значи, гледате. Размислуваме критички трубата. Зошто трубат? Павле. Согласно. и трубат вас. Кој е празник? Трубите. Празникот на трубите. Јом Теруа. Јом Теруа. Јас сум длабоко убеден дека воскресението ќе се случи на Јом Теруа. Зошто бидејќи Бог оде по редослед, Бог оде по математик, кај Бог нема сега вака, сега онака. Зошто тоа го кажувам, ќе ви напомнам. И зошто сум цврсто убеден му сето тоа. Бидејќи Јон Теруа на неколку места се, на неколку места, на доста места се спенува во, во Стариот Завет. Замислите кога кога Паве во во Солуњаните пишува, мислам дека беше во Солуњаните вика: Браќа мои, нема потреба да ви пишувам за времењата и за сезоните. Што сака Павле да каже? Вие многу добро знаете. Многу добро знаете што она што јас сакам да ви кажам. Времењата и сезоните. Правите верни имале многу добро познавање во врска со тоа. Така да, кога денеска обично ќе им се спомне на луѓето за Христовото доаѓање, никој не го знае. Никој не го знае денот на неговото доаѓање. Ма немој. И знаците, ама и она кој што Божјо збор ни го кажува. Ќе ви кажам еден интересен пример. Значи има, имам толку многу примери, јас веќе не можам да се снајдам тука од кај да почнам. Да кај да, да завршам. Изреки седма глава, ја може да ја прочита за, за жената блудница. Да. Тама да някакви изкористам време додека тука да најдам нешто. Од почеток таму Седма глава пишува, мислам дека пишува за таа жената, така ли, која го врева младото момче. Беше тука некаде. Ете, еднаш гледав од прозорецот на куката своја из мојата решетка и видов меѓу неискусните и забележав меѓу младите едно неразумно момче, кој минуваше преку площадот близо до наизениот агол и кој одеше по патот на наизината куќа на квечерината кога се стемнуваше а, во ноќната темнина и во мракот. И ете, во пресред му доаѓа жена, накитена како блудница, со подмолно срце, зборлива и нескротлива. Нозите неизини не изапираат куки. Извини. Значи блудница зборот кој ќе употребен во откровение на англиски е Харло. Може. Дене улицата, дене площадите и на секој агол поставува стапици. Таа го зграбчи, го бакна и со бесрамно лице му зборуваше. Жртва за мир имам денес. Денес ги исполни заветите своји. Затоа и излегов да те пресретнам, за да те побарам и те најдам. Се покрив, го украсив леглото свое со разнобојни платни и плет, платна египетски, леглото свое го испрскав со смирна, алој и дарчин. Дојди, ќе се насладуваме со љубовта дури до зори Дојди да се радуваме во милување, зашто Машми не е дома. Тој замина на долг пат. Машми не е дома. Тој замина на долг пат. Така. Едно ке сребро зеде со себе, ке си дојде дома кон полната месечина. Што зборува? Не ја сметат оваа книга за пророчка. Mm. Ама тоа е пророчство. Да, мудростна книга. Тоа е огромно пророчство. И замислите кога го читаме овај текст, ајде да се вратиме во Новиот Завет. Што е она за кое што тука зборува? Тука зборува исто така за неколку параболи кои што се спомнува. Вика, и газдата на куќата отиде во далечна земја. Во друга парабола вика, и зеде ке се со пари. Можам да ви ги спомнам Марко Матеј, пак во Матеј добриот човек на куќата, кога ќе се врати? На полната месечина. На полната месечина. Затоа е викам полната месечина има огромна, огромно значење во еврејската култура. Даниел, кога ги има видењата, кога го читаме пророкот Даниел во Стариот Завет, нели Бог му вика и запечати ги овие работи до последните времиња. Покасно вика И во последните времења вика, знаењето ќе се умножи. Mm -hmm. За какво знаење зборува? Зборува за мобилна технологија, за компјутери, не, зборува за знаењето на Божиот збор. Знаењето на Божиот збор. Зошо? Зошо сите овие работи кои се случува во минатото, тај огромен пораз на антисемитизам? Зошто сето тоа прогонство на еврејскиот народ? Антисемитизм значи омраза према евреите, да. чисто за нешто не Али нашиот бил председател Иванов, он има една интересна изјава која што вика да, да ги мразиш повише колку што треба. Да. не знам, не знам што сака да каже. Да мразиш некого повише колку што треба. Катастрофи. Катастрофише што ви рекли германци. се. <laughs> што сето тоа се случуваше, затоа што ѓаволот многу добро знае дека се се сведува второто Христово доаѓање е поврзано со еврејската нација. Со еврејската нација, Псалм 102, 5 или 6 стих вика нешто многу интересно кое што барем мене ми го разнесе паметот кога го читам. Вика кога ќе го искренам Сион. Сион е синоним за Ерусалим, синоним за Израел вика Бог ќе се покажи во својата слава. Станува збор за, за Израел како нација 47 година, 48, значи јас рибам преку овие работи, можем уште многу работи да ви зборам. И вика, ова е напишано, ја можеш да го најдеш, сам што два. Кога ќе го извам, не, мислам дека нема почетно го тука некаде. Подоле беше, ученикот му тој. Добро, додека да го најдеш. Вика, и ова е напишено. 16. 16. 16? Ај прочитај. Кога Господ пак ќе го изгради Сион, кога ќе се покаже во својата слава, кога ќе погледне кон молитвите на лишените и не ја презре нивната молитва. И? Нека се запише ова за едното поколение. Добре. И луѓето што ќе бидат создадени ќе го фалат Господу. Амен дека се запише зидното поколение, зидната генерација. Знаете кој е зборот за генерација? А Керон, на еврејски, знаете што е Керон? Последната генерација. Последната генерација. Јас сум главоко убеден дека јас сите ние тука сме дел од таа последна генерација која што ги исчекуваме Христоото доаѓање. Исус на едно, на едно место во параболите за смоквата вика нешто многу интересно. Не ми текнува сега во која, а, да не тражам, во кој од Евангелијата беше. И кога ќе видите, вика дека смоквата процутува, знаете дека, дека времето е близо, направо. Знаете што е смоквата? Смоквата е, читите го Стариот завет. синоним за Израел. Кога смоквата ќе процвета, што значи смоквата ќе процвета? основувањето на Израел како држава, на Јерусалим. Да. Знаете дека след, след враќањето на, на, на евреите во Израел, дека е едноставно е била пустина. Mm -hmm. И оне како почнува да се враќа, се процветува. Да. На англиски ми се свиѓа зборот и вика blossom. Значи раз, разцветува се, разцветува, разеленува. Тоа е нешто фантастично. Сред пустина. И вика, тоа е напишано за последната генерација, за, за мене и за тебе. Јавот многу добро знае дека враќањето на Христос е поврзано со Израел. И затоа сите овие работи кои што случуваат, се случуваат. Фрлите го вашиот фокус, зошто викам дека оваа книга е напишана за Израел и земјите околу Израел, не се напишани за Европска Унија, не се запишани за Америка и за Австралија. Исус вика, ако го знаеше денот на посетата, ако го знаеше денот кога влегува во Иерусалим, вика, не можеше да го познаеш денот кога јас дојду да, да те посетам. Дали истото ќе може да го каже и за нас? Дали ќе можеме да го познаеме денот? Ќе најде ли вера кога ќе се врати? Апсолутно пак ги кажам, немам, некам да се одолжува многу, имам толку многу за зборување во врска со знаците на небото. Зошто сето тоа е важно, зошто Исус вика подигнете ги вашите глави, подигнете ги вашите глави. И знаете дека вашето спасение е близо. Нешто нешто друго интересно да ви спомнам. Кога читаме Откровение, трета глава, кога Исус пишува до црквите, Исто така и во Евангелијата можеме да сретнеме вика дека тој ден Господовиот ден, неговото второ доаѓање ќе се случи како како крадец, крадец во ноќта, да? Зошто крадец во ноќта? Што значи крадец во нокта? Уствари. Знаете ви, одма читаме го и така со нашиот менталитет на размислување Така, како крадец, никој не знае крадец кога ќе дое, бата ли оваа работа? Ама кај кој доаѓа крадецот во ноќта? Ако ги чит, мола? Свој торци. Апсолутно. Покасно гледаме неколку параболи кои што он зборува за будните, Амин. За разумните Амин. и за неразумните. Мудрите девојки. Апсолутно, девици, петте, луд, петте луди, петте мудри. Да. Што вика? се земале гази за покасно, за цело време буди. Значи зборува за мудри и за луди. Зборува за оние кои што се будни, зборува за оние кои што спијани. Крадецот во нокте кога доаѓа вие кога ќе читате откровение. Зборува за црквата која што е мртва, Мртва црква. Зборува за црквата која што е млада црква. Крадецот во ногта доаѓа за оние кои што не се будни. Кој е контекстот на крадец во ногта? Самиот правосвештени во тоа време го нарекувале доаѓа правосвещеникот како крадец во ногта, бидејќи оне доаѓа во некоја симнотна стража за да провере дали стражарите на храмот се будни или спират. Значи, мораме да размислуваме во контекст наш, нашиот мозок да, да го убацеме во една таква брзина, да можеме да размислуваме што значило за тоа време, тогаш. Па после да ја гледаме самата примена. Значи, Мати кога зборува за девиците, исто така, Лука 12 глава, зборува за лошиот слуга и за добриот слуга. Значи, газата ќе дојде за лошиот слуга момент кога не го очекува. Значи, Солуњаните, тоа го спомнав. Значи, ни остануваат три есенски празници, Јом, Јом Теруа, Јом Кипур, или они го слават како новогодини, Тавернакл, празник на, храм на, на шаторите, на храна. е сега, никој не го знае денот и времето на моето доаѓање. Дали никој не го знае? Што е оно што Исус сака да каже? Што мислите? А ние гледаме многу јасни информации. Видите, има многу повише, многу повише информации за второто доаѓање на Исус, отколку за првото. Како можеш со помалку информации го промашуваш првото, а со многу повеќе информации Да го пак да го промашиш. значи треба да го треба да го погодиш. Видите, јас не, не зборувам тука за дата или за години, да не ме разберете погрешно. Значи јас верувам дека денот се знае. И јас сум црст убеден у тоа. Која е годината? Која е годината? Јас сум црст убеден, ние толку знаци имаме толку информации дека воскресението, така јас немам време сега да ви ги читам, дека воскресението се случува на празникот на трубите. Дека при звукот на трубата мртвите ќе воскреснат. Стариот завет кога читам има еден милион информации. Што значи кога Исус вика никој не го знае темата и часот на моето доаѓање. Ако Исус вика вака никој не го знае, Некои викат, па не Исус не го знае, па тогаш е знак прашалник дали Исус е Бог. Да. Дека Исус не е се знае. А ние веруваме дека Исус се знае. Дали има моменти кога не сака да ни открие некои работи, mm -hmm. да ни ги каже во подполност, или сака да ги чува како еден вид тајна. Ама јас сум убеден во тоа дека пријателите меѓу себе тајна не кријат. Знаете што значи никој не го знае времето и часот? на неговото доаѓање. Јом Теруа, празникот. Празникот Јом Теруа има и друго име кое што се вика празник на аларм, кој што трува, кој што се вика празник на повера. Нашто воскресение. нашто воскресение е воскресение на повера. Сетете се што се случуваше кога кога Израел го освои Ерихон. На седмиот ден сите свиреа, трубеа и викаа. Викат зидовите парна. Значи изборуваме за еден аларм. Прво Солумјаните 4 глава 16 17 си мислам дека вика на последната труба, на празникот на трубите на Јон Теруа има 100 трубења. 100 трубења. Значи буквално вика на последната труба. Зошо Зошо ви го викам ова? Дека ќе биде јон терор. Морам да стане. Јон Теруа. Значи запамтите. Единствен празник. Е единствен празник од еврејските празници. Единствен празник кој што никој не знае кога почнува. Никој не знае кога почнува. И кога почне, трае два дена. 49 часа. Не 48, 49 часа. Знаете зошо? Затоа што пак ќе кажам, празниците се поврзани со месечината. Еврејскиот календар е правен на база на сонцето и на месечината. Затоа е важно. Празникот почнува зошо? Зошо никој не го знае денот и часот. Исус многу јасно кажува дека и ја дава сосема прецизни информации, дека моето доаѓање ќе биде на Јон Феруа на празникот на трубите. Зошо? Никој не го знае. Никој не го знае. Што се случувало? Значи, морало да има двајца, двајца сведоци, кои што многу добро ќе внимават, ќе внимават и ќе гледат на Негото, кога ќе се појави младата месечина. И тие двајца сведоци трчат трчат кај а, свештениците и дават изјава дека едниот ја видел, другиот ја видел, идат, труват на шофарот, така наречените труби и празникот почнува. Никој не знае кога ќе почне, никој не знае кога ќе се појави. Оно кој ќе Исус го алудира е баш тоа. Никој не знае денот и часот. Многу јасно го потенцира празникот на трубите. Поради таа причина ја викам, писмото многу јасно зборува за неговото доаѓање. Кога ќе се случи? Година? Не знам, јас сум убеден дека живееме во последните времиња. Погледнете изјавата на на Нетањаху пред неколку дена, вика ги повикува сите сите израелци да си се вратат во Израел. Има неверојатен неверојатен антисемитизам, омраза, да ви кажам, не само помеѓу луѓето. Не, немете да видите изненадени огромен антисемитизм ќе видите и помеѓу верни, помеѓу христијани. Mm. Зошто бидејќи го разбира Божјиот збор. Да. Божјото срце е срце за еврејскиот народ. Ние сме само накалемени. Да. Ние сме Е така, преку благодат. Да. Знаете, не е исто кога ти ќе имаш твое синче и кога ќе имаш некој кој што ти е посинето. Ке ги сакаш две тисто, а да, малку утре. Твое си е твое. Сепак ние сме луѓе, така да кажем. Ама Божјата љубов е е фокусирана на Божјиот народ. Исто така, Бог не е отфрлил својот народ. И сите работи кои што се случуваат, ќе се случуваат со очите перени на еврејската нација. И тоа да не го забораве. Никој не го знае денот и часот. Размислувајте, Јом Теруа, И он терува многу јасно асоцира на сето тоа. И за на крај, за на крај само во ќе ви го спомнам. Песна на песните. Сегавате се? Кој е читал? Вика, невестата спиеше, и младоженецот иде, и тропа на врата, ама невестата само што се избањава. Па косата да и била ваква, па легнала си у кревето, па... Фено не е работил. Фено не работил, да. Па требала нозите да си ги валка, ако стане да се облече. И вика младоженецот, проба вратата да ја отворе. Веќе у тоа време малко како мало отвори. И вика невестата, чекай, малце чекай, чекай, оп, додека излезе, младоженецот ги кла, нема. Знаете зборот кој е употребен таму? Чука. Тропа на врата. Не тропа. Лупа. Лупа на врата. Силно. Силно. А невестата спие. Дрбил. Откровение. Исус вика, чукам на твојата врата. Исус зборува за верните, зборува за невестата, зборува за црквата која што спие, не за црквата која што е жива, не за црквата која што го очекува, која што е будна, која што е разумна. Размислувај. Значи, Бог не повикува да се разбудеме. Секој ден од нас Божјиот збор не нарекува тука стражари. Стражари, значи ние сме девици стражари кои што треба да да го разгласуваме Божјо глас. Е, ако спиеш, разбуди се, разбуди се. Јон Теруа, празникот на аларми, вика сите оние кои што спијат ќе се разбудат. Немојте више да да размислувате те на таква перспектива дека никој не го знае денот и часот на неговото доаѓање. Бејќи Божјиот збор тоа не го кажува, Божиот збор го кажува сосема спротивното дека. Да Исус многу јасно ни кажува кога ќе дојде. Ама дали ќе не најде будни како што рече ангел, дали ќе најде вера? Дали ќе најде вера? Истражувај. Значи, јас ово кога го бев посознал, кога бев почнал да го, да го читам едноставно како викам како нешто да се случил у мојот ум, Ама тоа била моја жала, јас сум го истражувал, јас сум го барал од Бог. Исус кога вика барајте, чукајте, ќе ви се отвори, ќе ви се даде, што зборува? Што зборува тука Исус? Зборува ка барајте пари, барајте ова, барајте она. Исус вика сосема нешто друго, Исус вика чукајте, барајте, барајте го Божјиот збор, Божјото богатство јас ќе ви давам, ќе ви давам да ќе ви го откријам да можете да го спознаете, да можете да го да го да уживате у него, да се насладувате у Божиот збор. И видите, многу од работите кои што се запишани во Новиот Завет се врзани со една конотација во Стариот Завет. Кога Исус го исцелува таа еден кој што раката му била исушена. И му вика испружи ја раката и сега стани и оди си. Што зборува Исус тук? Зборува многу јасни работи. Фарисеите и садукеите што се околу него, многу јасно знаат Исус што зборува. Исус зборува за Мојсе во Стариот Завет. Пет пати му вика испружи раката кон црвеното море, испружи раката кон црвеното море. Морето ќе се отворе сега стани и оди. Многу јасно. Их с други работи, зошто Исус влегува 4 дена пред неговата смрт во, во Ерусалим. Многу јасно зборува. На денот на цветници, затоа што во Стариот Завет е запишано 4 дена пред жртвата пред пасата, јагнето, фамилите кои што купува да биде внесено во својот дом. И толку многу други работи да да не навлегувам во тоа. Значи мора да се направи еден шифт, една промена у главата. Значи не можеме да ги разбереме работите у, у контекст на македонската култура или одредена а, западна теологија некоја. Таа источна книга мора да се приоѓа со една таква а, како да кажам, да имаме еден таков прилог кон сето тоа, за да го откриеме, да го осознаеме. Нека Господ ве благослови, нека Бог ви помогне кога ќе читате, да барате од Бог да ви открива работи, бидејќи Бог е жив и Бог сака да зборува. Бог е наш пријател и пријател од пријател не крие. Не крие. Нека Божјо мир, нека Божјо шалом биде со, со секој ден од нас. Амин. Амин. Амен. Фал Симе. Јас се надевам дека во беше уствари еден трубен глас за нас.